cerita dengan judul Ngempengi Bocah Bajang kiriman FX Subroto. Omah prasojo ukuran wolu kaping pitu meter iku sejatine durung dadi. Temboke mubeng durung dilepo. Jendela loro ing kiwa tengen lawang ngarep isih bolong. Yen pengimung ditutup gedhek, jerambai isih arupa lemah. Paryo lan Suratinah bojone suka-syukur dene atase omah mau durung rampung panggawene, ewa semono wis bisa kanggo ngiyup. Udan ora kudanan, yen panas ora kepanasan. Ora mung kuwi, senajan manggon ing omah sing isih bolong-bolong, atine tentrem. Ora kemrungsung kaya wingi-wingi nalika isih manggon ing omah kontrakan. Ngontrak omah setahun rasane cepet banget. Wis ngono rega kontrakan anyar mesti luwih larang ketimbang sakdurunge. Kamangka omah sing dipanggoni popok ora mundak gedhe utawa mundak apik. Pasangan muda mau wis 8 taun bangun bali somah nanging durung pinaringan momongan. Ewa semono ora ndadekake nglukru apa dene kendu semangati anggone mecaki panguripan pandinane. Soko sithik mboko sithik kasil ngedekake omah prasojo mapan ing pojok kidul kulon. Pekarangan jembar kagungane Pak Darmono, Pak Dene Paro. Karono tresnane Pak Darmono marang Paryo, dheweke diidini ngedekake omah ing papan kasebut. Manggon ing pekarangan jembar jalari omah mau katon diwi. Aduh saka tangga. Bisa diunekake tangga cakete parya ya mung wit-witan gedhi lan wit pring ori ing buri omahe. Ngelenggono yen pendidikan formale ora dhuwur, Paryo sumeleh nyikepi kahanan ekonomi keluargane kang pas-pasan. Semono uga Suratinah, dasare wong wadon prasojo, ora nate ngresula marang kahanan ing pandinane. Sakloron wis rumangsa bagya dene bisa mangan warek ajek sadina kaping telu, bisa nggoni kalumrahan kaya dene warga liyane. Sore iku mujutake dina kang katelung puluh lima paryolan suratinah manggon ing omah anyari kang lagi rampung wolung puluh persen iku. Karo nunggu bojone mulih nyambut gawe. Wanita lugu iku nyepakake pasugatan kanggo mangan bengi. dudu pasugatan mewah ya mung sayur tewel lan sambel trasi lombok abang dilawi greh pedo digoreng mungguing pario pasugatan kaya mangkun wis krasa nikmat anggone mangan rahat yen wis ngono suratinah bombong dene anggone ubek neng pawon ora muspro Sayur tewel tewelan sambel trasi lombok abang wis rampung digawi. Mung kari goreng greh pedo karmenaning pariyo. agahan sreng sreng sreng greh padha diteleh ing sakmburing wajan isi lenga panas sakala gandha greh padha digoreng ngembuleng ngebak omah ora let suwi sumebar nyang endi tekan sanjabaning omah ambune jan sedep tenan njalari wong liya kepingin ngicipi ndadekake weteng dadi kroncongan senajan rasane mung asin dumadakan Bareng karo iku kupingi suratinah krungu suara bocah-bocah cilik sak pirang-pirang. Sekawit mung lamat-lamat, suwe-suwe dadi cetok. suarane suratinah bisa ngira-ngira yen iku suarane bocah umur limang taunan. Banjur tuwuh pitakon. Ge bocah-bocah cilik iku anake sapa ya? Omahe ngendi cacake mang? Mosok bocah-bocah cilik ing wayah magrib kaya ngene padha dolan ning pekarangan. Adik pekarangan kene iki sepi. Tangting yenan adoh ora duwe tangga. Apa ya ora digoleki wong tuane cacah ngono kuwi? bocah sapirang-pirang mau tansah cetha bebarengan pot alok. Bapak Suratimah ngira-ngira tegese ukara mau yen ora kleru. Mbok mambu greh, mbok mambu greh. Hmm. Apa bocah cilik-cilik mau padha mambu greh, padha digoreng, terus banjur kepengin ngicipi ngono topi piye ya? Eh, bisa uga ya ngono. Batine Suratimah lagi mikir-mikir tekan kono dumadan pario teko. Suara bocah-bocah cilik mau cepklekep ilang saknalika. Rampung mangan bengi Suratinah lagi cerita ngenani kedadian sing mentas dialami. Yo lagi pisani iki iki mang to, Mas. Mas, aku krungu swara kaya ngono kuwi. Kamangka nggonku goreng greh karemane sampeyan gak ya wis bolak-balik to. Gak ya wis bolak-balik to. Ujare Suratinah bingung semuwedi. ceritane bojone Paryon jegrek. Deweke kelingan critane Mas Karno. Kanca ronda dek malam kemis kepungkur. Mas Karno mujar yen dapuran pring orimburi mburi omahe iku angker. Ana sing manggon. Ora mung siji, nanging pirang-pirang. Manut Mas Karno makhluk alus mau ora jail, ora seneng ganggu manungsa. mung arupa swara bocah-bocah cilik pating cruwet pating clomet ukarane ora cetha jalaran cedal pancen siji loro warga kiwa tengene kono ana sing nate diketoki makhluk alus kasebut wujute bocah cilik sak pirang-pirang rambuté dawa sak bangkekan kulite ireng begisik awake mbrigung mung nganggo cawet luwus ana sing nyebut yen lembut wujud bocah-bocah cilik iku bajang kerek Nanging kowe rasah wedi rat, Mas Karno kanca Kurondo wani jamin yen makhluk alus sing manggon ning dapuran ring ori mburi omah kuwi ora jahil, ora seneng ganggu manungsa. Suk minggu aku tak sowan nggone Mbah Wali yo, kandhane paryo gawe ayeming suratina. wan Paryo Sido Swandah Wali. Wong tuwa sing kono lan bisa mecahake masalah ing perkara makhluk sing ora katon. Ing sak ngarepe Mbah Wali Paryo njlentrehake kedadian sing dik emben dialami bojone. Ora kleru pandugamu, Par. Suara bocah-bocah cilik pating cruwet, pating clomet kasebut pancen saka lembut sing manggoning dapuran pringori mburi omahmu kae. ngendikane Mbah Wali mangkono. Ora beda karo Mas Karno, Mbah Wali uga paring keterangan yen lembut arupo swara tanpa rupa sing disebut bajang krek kasebut pancen ora jahil ora ganggu manungsa. Malah manute ujare Mbah Wali. Lelembut mau malah bisa dadi kanca disroyo ampre gelem yantu golek pangpo jiwa. Keterangan Mbah Wali sing keri mau pranyoto narik kami gateng ing Paryo, Paryo Tresik. didadosake kanca dipuri mbiyantu pados marwa jiwa ah napa leres mbah dheweke gumun semune ora percaya jer krungu bab kasebut lagi saiki kowe percaya monggo maido ya kena Mbak Yuku IP selawe kepungkur ngalami dewe. Ning, sadaya wau rak wonten sarate tombak Nopo mbah nggih mbah? Syarate gampang-gampang angel, yo enteng-enteng ambon. Mbah Wali nyedhakake lambene menyang kupinge Paryo. Kanti bisik-bisik sajak sumelang yen keprungu wong liya senajan ing ruang kono ora ana wong liya kejaba dheweke lan Paryo. Wong tuwa mau nyeritake lelakoni Mbak Yuni. Mbah Wali crita blak kotang apa anane? Ewa semono ora teges dheweke nyurung supaya Parya gelem tiru-tiru tumindak kaya Mbak Yune P kasebut. Ya kaya ngono kuwi munggo syarat-syarate lan asil akhire. Dirasa enteng utawa abot iku relatif. Ujare Mbah Wali mung kasih critane. Welingku, Mbak menawa sliramu ketarik aja grusak-grusu. Aja kesusu nibake keputusan. dipikir sing jero aja nganti ana rasa gula kuciwa ing guri apa meneh banjur ndak po aku njlomprongake sliramu ngono pituturing mbah wali akeh-akeh sadurunge paryo jalu pamit wengi sepi sing keprungumung swara kewan bengi nalika paryo lan suratinah arep mapan turu paryo kawit mau klisian bayi Bola bali angop nanging katone angel ngeremake mripate. Paryong lenggono anggone klisian angel turu mau karono ing sirai isih tumempel ceritane Mbah Wali Mawawan. Cerita lelakoni Mbah Sartiwi Mbak Yuni Ipe Mbah Wali isih nglegono ing pikirane. Ngelingi kahanan Bali Somai. Kang seprono seprene ajek sarwa cumpen ora ana owah-owahan sing manjilo. Deweke rasane kepingin tumindak kaya sing ditindakke Mbah Sartiwi. ndadekake lelembut bajang mau minangka kanca sing gelem ngrewangi golek angpa jiwa. Kanti mangkono uripe bisa ketunggonan bondo. Apa meneh manut keterangane Mbah Wali, lelembut mau beda karo tuyul sing gawene nyolong duwite tangga kewa Nanging yen ngelingi syarat-syarate Paryo ora yakin, bojone gelem nglakoni. Suratinah sing dinikahi 8 taun kepungkur dudu wanudya sing glereng bondo dunya. Biyen Suratinah dining wong tuane arep dijodohake entuk juragan beras sugih oleh gedhu. Nanging Suratinah emoh malah milih dheweke sing mung karyawan swasta penghasilan pas-pasan. susananing pario bloko yen pikirane isih dikebaki dening lelakone Mbah Sartiwi sing diceritake kanthi gamblang dening Mbah Pali. Ngene critane nah. Pario miwiti cerita ora ditambah, ora disudo, persis kaya sing dikandhakke Mbah Pali. Selawi tahun kepungkur Mbah Sartini ngalami kedadian kaya surat enak. Wayah sore naliko lagi goreng greh kupinge krungu swara bocah-bocah cilik pateng cerwet. Merga gondo sedep greh digoreng, bocah-bocah mau sajak kepingin melu mangan. Kedadian kaya mangkono bola-bali dumadi. Suwe-suwe Mbah Sartini pono yen iku swara lembut sing manggon ing dapuran pringguri omahe. Mbah Sartini tuwuh rasa welasih. menehi sak piring greh goreng diseleh ing ngisor dapuran pring. Esuke glota glate ditiliki. Lah kok greh garing mau entek gusis. Mung kari piringe sing isih umretak. Suwe-suwe dumadi duluran antara yang lembut bajang kerek mau karo Mbah Sartini. Lumantar pangimpen Mbah Sartini dijanjeni yen lembut bocah bajang mau gelem biantu golekake pangupa jiwa. Mung wae sauger Mbah Sartiwi gelem nuhoni syarat-syarate. Yaiku saben selapan dina sepisan, Mbah Sartiwi kudu gelem nyusoni bocah bajang mau. Enteng nek mung siji. Lah iki kabeh ana 11. Ora kena pilih kasih. Siji disusoni kabeh uga kudu disusoni. Rumangsa so ora kabutan Mbah Sartiwi sarujuk. Semono uga bojone uga ngidini. Wiwit iku uripe Mbah Sartini kang sekawit kacingkrangan Boko Sidik bregenggen. Dadi wong sugih, kepara sugih dhewe sapat dusunan. Ngendikane Mbah Wali, Mbah Sartiwi mono sejatune anggone nyusoni ya ora metu banyu susune. Jer dheweke mono nalika semono durung duwe anak, ujare Paryo. Yo mung dikempengi bae. Yo mung repoti mergo sing dikempengi ana sewelas, ora sak jam rong jam rampung. Biasane wiwit magrib tekan para isuk lagi rampung, kandane Paryo serius. Ing sakjroning batin Paryo ngenteni reaksi lan tanggapane Suratinah. Arep takon langsung opo Suratinah gelem nglakoni kaya mangkono, dheweke ora wani, atine ora tekan. Sekekal Suratinah tangi saka anggone teturon. Tangane malang kerik karo ngalake gunung kembare kang rusuh. Jarine dekne emoh masya dipenehi mas pirang-pirang kilo. Mangkono kandhane Suratinah karo bojone. Iki babaring cerita kanggo tim Jimat.